50 languages. 31 31 Au restaurant 3. Au restaurant 3. Je voudrais une entrée. Je voudrais une entrée. Je voudrais une salade. Je voudrais une salade. Je voudrais une soupe. Je voudrais une soupe. Je voudrais un dessert. Je voudrais un dessert. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. Je voudrais un fruit ou du fromage. Je voudrais un fruit ou du fromage. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions dîner. Nous voudrions dîner. Que désirez-vous pour le petit déjeuner Que désirez-vous pour le petit déjeuner Des petits pains avec de la confiture et du miel Des petits pains avec de la confiture et du miel Des toasts avec de la saucisse et du fromage Des toasts avec de la saucisse et du fromage Un œuf à la coque Un œuf à la coque Un œuf au plat Un œuf au plat Une omelette Une omelette encore un yaourt, s'il vous plaît. Encore un yaourt, s'il vous plaît. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît.